gezondheidskwesties. Dis moos iets wat ons allemaal raak. Kom luister geris, elke donderdag, na gezondheidswenke tussen 11 en 1 Suid-Afrikaanse tyd. Ek, Cathy Lau, gesels dan met jou oor een weie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die nietste navorsing en inlichting deurgees, so dat jy ingelichte besluiten kan neem oor jou en jou gesinse gezondheidswelstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en maniere om minder ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor kolostrum en natuurlijke stamcelbehandeling. Weet jy wat het is? Skakel geris in en kom vind uit, net hier, elke donderdag, tussen 11 en 1 op Net Radio SA die beste vir die beste. My oma sê, mamas is baie slik, maar omas weet alles. Mama sê, ek is so sterk, slim en gezond, omdat ek elke ochtend my kolostrum drink. Sy sê, dit reguleer my immuunstelsel. Dit maak my lyfie sterk en gezond. En dan kan dit self bekleid tegen daar die nare bakterie en virusse. En dit is superkos en bouwblokjes vir my brein. Net heerlijke kolostum elke ochend voor ontbijt op my nuchter magie hou die dokter en die nare marasijne weg. Dis inderdaad so jou slim kop. Kolostrum is moest daar die eerste mama melk wat jy ingekry het direct na jou geboorte. Dit gee die mens daar die perfecte wegspring in die lewe. Dis ook hoekom diere kolaster moet inkry binnen 48 uur na geboorte, anders vrek hulle. Mens en dier het kolostrum nodig om gezond te word, gezond te bly en langer te leef. Kolostrum is ook een natuurlijke volwassen stamceltherapie. Maar wat betekent stamcelle? Stamcelle is die slimcelle in ons lichaam, wat in enige cel kan verander en genees. Amper net so slim soos jy so dan het ons ons allemaal kolostum nodig. Grootmense, kinders en dieren. Waar krij mense die kolostrum? By die koeie natuurlijk. New Image Health Science van Nieuw-Zeeland het het vir ons in die heerlijke ochendrankie beskikbaar gestel. Contact gerust vir Karen Delpoort by Clever Companion op Facebook of skakel 079 574 2945 Aflevering stot voor jou deur Onthou die naam Alpha Lipid Lifeline Colostrum van Nieuw-Zeeland Nou beskikbaar in Zuid-Afrika Namibie, Botswana en Zambie Skakel gerust en bestaal sommer vandag nog jou Alpha Lipid Lifeline Colostrum vir jou en die hele gesin Onthou 079 574 2945 45 sien, ek sê mos, my ouma weet alles, want sy drink ook elke ochend al vir Lippet Lifeline kolostrum. Sy kan nie brei nie, ook nie jekel nie, maar sy kan rak. Nou ja, op die lekker vrolijke noot sê ek vir jou goeiemorgen van my, Cathy Lou. En dis natuurlijk Valentijnsdag, ja, kan jylle dit glo, dis alweer daai tyd van die jaar, wanneer ons vir mekaar sê, ons is lief vir jou, een bykie speciale bederfies, en dis meer, nou ja, ek wacht vir my man om terug te kom, ek weet nog nie of ek een bederfie krij nie, ek hoop daarom so, ai, jylle, dis so lekker, nie, wat, mens het nie een dag nodig, jy mens het sommer elke dag nodig om vir mekaar te sê, ek is lief jou, ek waardeer jou. Nou, vir kan jylle nou dink, wat sy liekies het ek hier in my speel, lys vir julle ingesluit. Ah ja, jy het reg geding. Alles oor die liefde. Ai ai ai. Nou ons begin sommer my my gesondheidsprogram vanoggend gaan ek afskop met um Kimmy Fisher se Love Changes Everything en dit is een baie mooi um, ehm, nommerkie hierdie, en ek hoop rechtig vir almal van julle wat nie een geliefde het vandag nie, wil ek hierdie liekies vir ochend aan julle opdra, en ek hoop dat julle werkelijk waar uh, baie speciale dag sal hee, en jy weet, God is ons um, grootste liefde, hy het vir ons liefde in ons harte gegee, en jy weet daar die um, liefde, miskrim is verskillende uh, liefde, miskrim is daar eros liefde, wat is een man en vrou is, en dan krij jy natuurlijk die agapai liefde, wat is wat Godse liefde tussen God en die mens is. Nou ja, as jy nou die vandag een geliefdekie het wat by jou is nie, dan wil ek vir jou sê, God is jou groot liefde en geniet net vandag. Dit wat op my spijskaart is en dan gesel ons nou nou lekker weer rondom die gezondheidskwesties. Ai man, dis my lekker tyd wanneer ek vir mense kan leer oor die wonders van natuurlijke geneesmiddels en vir jou kan help dalk om net jou lewe bykie makkeriger te maak en hoof vir die toekomst te kan hee. Nou ja, keier saam met my vir die volgende uurkie en dan gaan ek nou nou weer saam met jou gesels. Ek gaan net gauw so een nommerkie speel, dan is ek terug. MUZIEK Gaza, ja, love changes everything. Dit is so nie, as een mens daarom een bykie hartseer in jou leven het, en jy vind liefde, en of iemand kom somme net met een blommekie by jou aan, terwyl jy hartseer is, dit is mas maar liefde nie. Liefde er kom in soveel verskillende vorme, maar vandag is natuurlijk Valentijnsdag, maar ek gaan een beetje praat oor die liefde nie. Ek kan natuurlijk vrees, ek leries raak oor die liefde, maar ek gaan nou nie vandag vir jou daarmee verveel nie. Jy is ingeskakel, want jy wil luister oor gezondheidskwesties. Nou, ek het laas week, het ek met julle begin, een beetje gesels uit uh, Peptide immunotherapy colostrum physicians reference guide hier Dr. Andrew Keach en ek het met julle gesels oor um, Dr. Kenneth J. Frank wat hierdie um, wonders wonders van Colostrum be beleef het en ek gaan vandag bykie met julle deel oor hoe hy die uh, hoe hy dit um, ontdek het van sy kant af nie, hy dit nie ontdek nie hy het net die Proulan Rich Polypeptides van Colostrum die wonders daarvan het hy ontdek ek gaan vandag vir julle so bykie deel, jy weet ek kan vir julle net soveel leer oor hierdie wonder wat een natuurlijke volwassen stamcel therapie is, wat Godse eie product is, en die rest moet die mens maar praat hier uit die hart van en die navorsing van die navorsers wat die werk gedoen het, ons pioniers en natuurlijk die groot bekende navorsers recht oor die wereld um, soos Dr. Borisenko en Dr. Joel Webster, hulle is die voorlopers in die navorsing op die gebied van stamcelle, volwasse stamcel um, navorsing. Nou, dan gesels ek maar een bykie uit die kenners sy mond uit. Nou ja, ek kan nie, die, ek kan nie eens begin krap aan die eh, oppervlakte van hierdie absolute wonder en die, die kwaliteite wat hierdie ding het, wat kolostrum het nie. En dit is natuurlijk Godse eie manier om een mens gezond te hou, um, of gezond te maak, gezond te hou en langer te laat leef, met ander woord die verouderingsproces um, ehm, te vertraag. <clears throat> ons gaan dit nie heel te mal kan keren, ons, nie, ons gaan nie vir altyd leef, hier in ons vleeslike lichaam hee, maar ons kan die verouderingsproces vertraag, ons kan dit so bykie reverse, en ons kan dat door die DNA en die RNA te kan herstel, en wat gaan jou beter daar die um, ehm, funksie kan laat verrug jou lichaam, as jou eie lichaamse immuniteitsstelsel neem. En dit natuurlijk het jy nodig om te reguleer opwaarts of afwaarts, so dat jou lichaam in een perfecte harmonie en een synergie is, soos God ons geskap het. Nou, ek het laas week een bykie met julle gesels oor um, ehm, Dr. Kenneth Frank, wat sy eie, hy is een medische dokter, maar hy, ook een, hy is ook een lektor by verskye universiteite, hy is een besonderse um, lektor, hy word uitsonderlijke lektors genoem. Dit is nou ouwens wat nie die Uh, eh, professoraat aanvaard het, maar wat wel daar die um, ehm, type van uh, eh, product gelever het, die, die kennis, die um, scholastische of de lektorische um, uitvoering van sy plichte en uh, verskil gemaakt het. Maar ek het nou bekie gesels hoe hy dit ontdek het daar die, of um, wat hy gebruik het en hoe hy in sy eie familie ook uh, eh, dier die wonders hiervan, want hy het hierdie um, ehm, NSAIDs uh, eh, uh, eh, non-steroidal anti-inflammatory drugs, wat die dokters hand in die haare het, hulle weet nie hoe mense met auto-immuun siektes aan behandel nie, want die precieze behandeling wat hulle voorskryf is die behandeling wat die situasie net nog vererger. <clears throat> Nou, ek ga vandag met, met julle gesels oor how Dr. Frank Kenneth J. Frank discovered bovine colostrum. Is geweldig interessant. So vandag um, gaan ek een bykie daar rondom stilstaan. En dit is natuurlijk uitreksels of deel van die boek wat um, ehm, Dr. Andrew Keech geskryf het. Die eerste uh, um, druk was, ek weet nie wanneer, en die tweede druk was in 2009 en 2010 gewees. So uh, hierdie man is uh, uit hoeveel boeke achterna geskryf, maar hierdie is een van die um, ehm, meest um, ehm, be, of die beste boeke wat die mens kan vir dokters gee, specialiste en natuurlijk ook vir mense wat wat nie uh, um, kennis is op daardie gebied nie, mense wat net een baie goeie algemene kennis het en wat een goeie verstandhouding of een verstaan wil hee van hierdie geweldige interessante onderwerp. And one fateful day, I connected with a fascinating 80 year old humanitarian named Dick Colt. On the phone, Dick told me about his philanthropic work, much of which centered around a particular health product, a liquid form of bovine colostrum, the first food made by a cow for it, its newborn calf. It wasn't long before Dick learned from me that I had developed several natural product for pain relief, an arena in which he also had an interest. So hierdie um, Dick Colt het ook 'n geweldige uh, interessantheid uh, um, of in een skierigheid gehad en was vir hom sy, sy veld van expertise hoe om natuurlijke geneesmiddels vir die mens te bring en om die farmaceutische middels opsy te skuif, want dit is um, weet, synthetische goed wat gebruik word, saam met natuurlijke producte en dan krijg jy eh, partijkeers van die <laughs> ouds wat een lethal combinatie maak en dan eh, is dit al wat die dokters kan voorskryf, maar in elk geval gelukkig in Zuid-Afrika en wereldwijd is daar een geweldige terugkeer na die meer meer natuurlijke middels, want hulle is raad op, hulle kan hulle patiënte help nie. Now Dick continued to speak at length about the colostrum product, and while he told me about its ability to stop pain in people who had autoimmune diseases, a special area of interest for me, he centered his discussion on treating AIDS orphans in Africa. He told me that he had seen this supplement rapidly, within hours, stop severe diarrhea and then, in the following weeks, quickly reverse the wasting aspects of AIDS so that these children gained weight and their energy was restored. He said a lot of things about colostrum to me that, at the time, seemed preposterous, but his passion and transparent honesty kept me on the phone. I knew from experience that something with such an amazing healing properties could exist without the public at large knowing about it. Stringent FDA rules about health claims for natural products have made it extremely difficult to inform the public about these products, even when they seem to be a slam dunk in terms to risk to benefit ratio. Gradually, as Dick and I conversed, I began to see how my particular decade old interest in natural therapies for inflammation and pain relief might bring me to investigate colostrum, particularly the liquid version of colostrum that Dick was telling me about more fully. Dis geweldig interessant, want um, die van julle wat nou gereeld in my programma luister sal weet dat ek praat baie keer oor die trilogy van New Image International Health Science en dis natuurlijk in New Zealand wat recht oor die wereld verspreid uh, hulle kolostrum. Dis net in die Amerikas wat hulle dit nog nie gedoen het, want hulle werk van Nieuw-Zeeland af wat die kleinste gedeelte is. Je weet, allemaal begin in Amerika en werk hulle na die kleinste dele toe. Hulle begin by die kleinste dele, dan ten tyd wat hulle in Amerika kom, is die hele wereld oorgeneem dier, op die, dier die hype van kolostrum. Nou ja, eh, eh, Amerika het ook hulle eie kwaliteite van kolostrum, maar recht oor die wereld is daar kwaliteite, verskillende kwaliteite van kolostrum, maar niemand kom by die kwaliteit van New Image Internet International Health van Nieuw-Zeeland nie. Hoekom? Hulle het 171 verskillende patentrechte. Nou, een van die patentrechte is om die particles, die droe particles van kolostrum, en soos jou vitamines en jou minerale en al daar goed, te kan beskerm, so dat daar absolute, op optimale absorptie in die maag van kan plaasvind. Nou die trilogy waarna ek verwys is die Alpha Lipid Lifeline Colostrum wat hulle noem die breakfast drink for smart people in die ochend. Dit is die geneesende product dan, eh, of om die maag van te genees. Dan is daar die Colostrum Capsilis wat die volwassen stamcel enhancement is. Hy laat ook meer stamcellen vry in die bloed wat dier die rugmerg komt en ook die dormante stamcelle wat reeds in die rugmerg is, as gevolg van ouderdom, wat het meer dormant raak, het sal het weer kan hercirculeer in die lichaam. En dit is natuurlijk, <clears throat> verskoon toch die stamcelle is natuurlijk daar die slimcelle wat in enige cel kan verander. Jylle gaan dit nou nog een duizend keer by my hoor, want dit is, ek is so passievol daar oor. Want, hoekom? Ek het die autoimmune siekte gehad, waarvan ek totaal en heeltemaal genees is. So, vandag kan ek met jylle gesels, en ek weet, ek weet, in my eie lichaam, en daarom deel ek ook graag met julle die navorsers um, se, jy weet, en daar is soveel duisende, as ek al hier by die 8000 verskillende navorsings, um, wat gedoen is, clinical trials, en jy weet, hierdie goeders kost miljoene, en partij van hulle biljoene rande, om een trial te kan doen. Nou, die derde ene in die trilogy is die Selwick Sprain, nou, dit is die liquid form of colostrum, wat hulle hiervan praat. Nou, hierdie specifieke een, ek gaan nou nou veel verduidelik, hoekom dit so fantastisch is, om ook te gebruik en hulle noem die trilogie juist, want dit is die synergie wat die hele lichaam beskerm. Vinnige absorptie, uh, ehm, makkelike absorptie en natuurlijk geneesing wat die stamcellen beskerm um, bevorder. So, ek dink op hierdie punt gaan ons eerst gaan weer een lekker muzieknummerkie um, ehm, neem, maar ek dink, kom ons begin een van die ou nummerkies, speciaal vir allemaal van julle wat hou van groep 2, het ek hierdie enekie uitgesoek, en dan gaan ek vir julle dien daarna, is het Arno Jordaanse Liefde laat my sing. Maar hoe sê groep 2? Daar is niks soos ware liefde. MUZIEK as avonds die liefies so glinster dan groei jy daar's liefde nabij maar dis net if this escape. nou ja, daai was eindelijk van net nou bedoel, so kom ons stop om net gegoed daar. Ek um, gesels met jou vandag, en dis natuurlijk ek is Cathy Lau, oor um, ehm, Dr. Andrew Keech sy boek, en specifiek oor um, Dr. Um, laat ek net gaan gooi, so Frank, sy rechte benaming, Kenneth J. Frank, en hy is een medische dokter en ook een uitzonderlijke lektor by verskye um, medische instanties, medische skole in New York University, onder andere is hy ook nou ja, het sonderke lektor, jylle weet seker altyd net hierdie tyd wat het is, nou ja, kom ons luister gesels, uh, ons luister verder oor hoe hy gesels oor sy ondervinding en hoe hy dit ontdek het. Nou ja, toe hy nou met, um, met die kalt gesels het, toe het hy aanbeveel dat hy met Dr. Andrew Keech, die skryver van hierdie boek, moet contact maak. And then Dr. Keech had been supplying Dick with colostrum to take to Kenya and other parts of Africa. where he was using it to help people with life threatening diseases like AIDS and the resulting diarrheal wasting disease these people developed. When I connected with Dr. Keach, I found that he had an incredible volume of knowledge and enthusiasm about the health benefits of bovine colostrum, in both powdered form and in a liquid form, rich in a particular immune signaling substance called proline-rich polypeptides, also called PRPs in short, referred to proline-rich polypeptides. So, on those ek PRPs noem, dan weet julle, dis proline-rich polypeptides. Skryf het een bykie neer, gaan lees daar oor op. <clears throat> Dis waar ons hele immuunstelsel en in ons lichaam sy gezondheid in opgesluit lee. From Dr. Keech, I received thick packets full of information about colostrum and PRPs, including hundreds of scientific studies regarding the health promoting healing and the therapeutic properties of this first food made by any mammal for its newborn. It was most struck by the research into proline rich polypeptides, which are covered in depth in this book of Dr. Keach. As it turned out, Dr. Keach had discovered a way to process fresh liquid colostrum that would ensure a very high content of PRPs. I always approach these kind of seeming natural health breakthroughs with skepticism, but the scientific literature describing the benefits of PRPs was very impressive and eye opener to me. Nou Dr. Kish hierso vir die skrywers van hierdie boek en baie ander boeke, jy kan ook gaan video's kyk op my eie Facebook bladsy sal jy kan sien daar is geheel wat wat ek van hom deel ook omdat hy so 'n uh, eh, kenner is op die gebied van die liquids um ehm, Prolan Rich Polypeptides um, ehm, spry en hy het ook ontwikkel van New Image International Health en hy um, hierdie specifieke uh, ehm, liquid colostrum wat in die cellwork spry is is natuurlijk ook al het clinical, eh, clinical trials op dit gedoen en dit is bewys dat dit tot vier keer sterker is as enige teenvirale middel in die wereld. So dit is very impressive. So jy hoef nie gaan vir haar inspuitings nie, buiten hulle die inspuiting jou goor laat voel, um, vir die tykie, dan, um, jy weet, ek, ek wonder altyd, hoe die joos weet hierdie mense, die vorige jaar al, wat die nieuwe jaarse virusse gaan bring. Mm, dit is net vir my so bykie farfetch. Nou sê hulle, hulle gee vir jou, um, inspuiting van een sekere strain virus, so as daar een type virus kom, dan sê jy so meteen dit ook ingeen. Nou ja, dit is vir my bykie dik om te slik. Ek kom met die farmaceutische bedrijf uit en ek weet hoe die mense sy koppe werk en hierso het jy nou een ding wat tot vier keer sterker is as enige teenwerale middel wat in een fabriek of een farmaceutische uh, uh omgeving gemanufacture kan word. So daar goed wat jylle met jou inspuit, dis, dis die precies die goed wat jou siek maak as die mens uh, jou lichaam gezond hou, het jy nie hierdie teenweerhalle middels en goeders nodig nie, want as jou lichaam werk soos hy moet, jou immuniteitsstelsel werk, hy is gereguleer, dan gaan jou lichaam hierdie pathogene en virusse gaan hy beveg, op die manier soos wat jou lichaam bedoel was om te werk. Nou ja, I examined the information on colostrum that Dr. Keech had given me. along with doing some of my own independent investigation, and said to myself, Wow. I saw that it could really help our customers and patients who were seeking pain relief but did not respond as well as hoped to my natural products for pain. I also realized it could be an incredible aid to our many customers who have autoimmune diseases and chronic fatigue. Nou ja, jylle kan my vraag oor my eie autoimmune disease, as jylle dit weer wil hoor, en natuurlijk chronic fatigue. Jy kan jou nie uit die bed uitvoer sleep. Ek gaan dit vandag weer op die program herhaal. In the past decade, I've decided that no matter how good the scientific literature appears to be regarding the positive health benefits of a supplement, it is best to observe the supplement's effects firsthand before releasing it to the public. Now, the next step I took was to obtain Dr. Keach's PRP colostrum and to use it myself. Immediately, I was pleased by how easy it was to use. Simply spray beneath the tongue. Hold there and swallow. Nou, jy het net nodig om vir so 30 secondes, ach, as jy het minuut kan hou, is dit net nog beter. So 30 secondes en dan sluk jy. I was already developed, uh, I have already developed other products, four other products with a similar delivery system. So I was well aware of the benefits of delivering ingredients rapidly and effectively through the mucous membranes of the mouth, tongue, and throat into the bloodstream. Beneath the tongue, many blood vessels lie immediately under the mucous membranes. Spraying the product under the tongue maximizes absorption in this location. Much is also absorbed through the mucous membranes in the rest of the mouth. En ons weet natuurlijk dat daar membrane is ook in die, in die anale area, nie? Nou, ons sal nie nou die colostrum daar sprei vir um, maximum ah, laat ek maar ieder daar is deelkie van die, van die gesprek, laat, laat se oorstaan vir die volgende keer. Nou ja, spreid het maar ieder in die mond. I was aware that powdered colostrum had been used for many years as a health food. and that it certainly had some health benefits. Liquid colostrum has been used less frequently. While there are cases of third world countries having used liquid colostrum directly from cows, almost all colostrum used by the public has been in powdered form. While powdered form is of huge value and has many health promoting effects, my interest was most piqued by the PRPs. I came to realize that PRPs are very powerful immune signalers and that small amounts can have far reaching effects. I also recognized early that PRPs are most available in a liquid colostrum form. Here's why. When part of colostrum is swallowed, the gastrointestinal tract in the process of digestion destroys many of the active ingredients, including PRPs. On the other hand, when the liquid colostrum is sprayed into the mouth, held there and swallowed, the PRPs are, for the most part, absorbed intact into the bloodstream early in the digestive process through the mucous membranes of the mouth and esophagus. they are protected against digestive enzymes and acids that would otherwise break them down. Nou, hier wil ek net gauw gauw weer emphasis, ek het net af julle gesê, ek wil het benadruk, mense raak vies ek kwaad van my betekers as ek so Engels en Afrikaans meng, maar oh, dit is so lekker om losloot Afrikaans te praat, en ek weet, julle weet allemaal wat ek bedoel, maar in geval, ek is nie een purist nie, maar ek kan wees as ek wil. Nou ja, ek wil nie wees vandag nie. Um, ek het mys nou net vir julle verduidelik dat New Image Health Science word um, in is bewys as die beste kwaliteit in die wereld. Hoekom? Geen het gauw geweer vir julle 171 verskillende patente, patentrechte wat hulle hou op hulle producte en al dus die um, nagevolg nou daarvan is dat hulle die particles, die colostrum particles en ander vitamines en minerale, kan hulle beskerm dat het absolute maximale absorptie in die maagwand verseker. Nou, julle weet mis nou alles, dit begin, die enzyme begin afbreek, die kost, die oomlik is dit op die tong land in die mond, maar uh, in die tyd wat hy in jou maag is, is hy maar so 20-25% van die goed wat, wat wel geabsorbeer word so so word het afgebreek, so vinnig dier die um, digestive system. Nou, colostrum wat van Nieuw-Zeeland afkom, is beskerm dier die particles, wat hulle noem die alpha lipid coating, wat al hulle producte mee um, be, gespuit word, en dit veroorzaak, of verseker, dat daar op te optimale absorptie in die maagwand plaasvind. Al dis die Alpha Lipid Lifeline Colostrum, wat die mens eerste ding in die ochend die breakfast drink for smart people drink. So hou dit nie die gedachte, um, ehm, dat geen ander maatskapie in die wereld kan hierdie aanname maak nie, want ons uh, by New Image Health Science, waarvan ek ook een geweldige, trotse lid is, uh, wil, as gevolg van my eie gezondheidsverhaal, wil ek vir julle sê dat um, ons maak die aannames nie, New Image maak die aannames nie, hulle het bewys dat die, die kwaliteit amper tot 400 keer beter is as enige ander kwaliteit in die wereld. Nou kom ons les in Armani Jackson, die hemel weet wat ek net een wou gespeel het, maar nou ja, hier is hy en dis vir amal van julle wat hou van Armani Jackson. Jackson. lewe loop, een vreemde pad, wat een mens soms nie beplat, maar jy het die kiesel, kruis wat waag Die links op rechts Sien ek die licht Wie sy wese Is dit hier die keer Jy kyk weer terug Jy raak verwaard ek volg die swaard Wat ek staan het weer Tussen jou en my naam En die hemel vier Dit is nie vir jou Sal ek jou nooit vast en hou Is het al te laat om me weer probeer te maak. En die vlamme brand, die help hier los, vir elke traan en het onze kos. Sê my wat staan weer tussen jou en Nou ja, dit is natuurlijk so'n tyd daarin, bonnelkie liefde. Nou, ek gesels met jou oor Dr. Kenneth J. Frank's eie ondervinding met colostrum en in die besonder Prolon Rich Polypeptides wat gevind word in liquid colostrum. Now, as I use the PRP liquid colostrum myself, I also handed it to many others as possible, and that's friends, family, employees, and other volunteers who were willing to give it a try. Over time, I began to make it available to the tens of thousands of customers who buy nutritional products from my company every month. I told my staff to inquire whenever someone called to make a purchase as to what health conditions might be affecting the customer on the line. If these individuals had a health condition that was on the long list of is- issues given to me by Dr. Keach, I instructed them to give me the phone. I particularly looked for those who had autoimmune diseases, since these are notoriously difficult for physicians to treat. I also looked for other diseases that PRPs were uh, touted to work for and that are also notoriously hard for physicians to treat, such as spinal stenosis and fibromyalgia. I would tell the customer about the remarkable colostrum and would give him or her the option to try it. Thereafter, I did my best to follow up with any customer who tried the product to track the benefits of problems they might encounter. <clears throat> In these follow ups, the promise of the scientific literature I had seen, particularly the research Dr. Keach had sent to demonstrate how PRPs might impact specific diseases, was confirmed. Since that time, I have personally been witness to reversal of symptoms, reversal of symptoms, is baie belangrijk dat mys hierdie gedachte sal hou. Mys kan symptome heel te mal reverse, sekere siekte toestanden, soos jou auto-immuunsiektes, kan heel te mal reverse word. Nou, um, since that time, I have personally witnessed the reversal of symptoms for many, over 40 cases of autoimmune diseases, including multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, Sjogren's disease, lupus erythematosus, ankylosis, spondylitis, and fibromyalgia, which is believed by some to be an autoimmune disease. Now, um, sedertdien is it classified as autoimmune disease, and ek is, het um, eerstehandse ondervinding daarvan, with bovine colostrum. This also reduced pain for many with garden variety osteoarthritis. I've seen huge changes in people who were sick constantly before starting on the PRP supplement, and you have more than halved or completely stopped their yearly episodes of bacterial and viral infectious illnesses while using the supplement and shortened the course of them if they did occur. I received reports of cold sores healing much more quickly of stubborn warts disappearing and of persistent antibiotic-resistant Staphylococcus aureus infections dissipating with regular use of PRPs. Nou ja, dit is een van die dokterse groot um, kopsede en dit is Staphylococcus aureus um, infectie. So, um, hierdie was een absolute deurbraak vir die, die medicie en mense wat juist hulle patiënte op die beste moendelike manier wil gezond kry en pijnvry kry, nou ja, het baie, baie goeie nies. Commonly, users reported pronounced boots in energy, boosts in energy um, levels and relief from mood swings. Some even reported that their PMS symptoms disappeared, including pain and moodiness. Ja, ons vrouwens is altyd vol pijn en moediness, wanneer ons daar die tyd van die maand het, met ons PMS, maar um, as jy die kolostrum gebruik, dan is daar ook sommer helemaal weg. Trying to understand this better, I delve deeper into the biochemistry of the immune system and the PRPs, and learned that in most situations, there was a reasonable explanation for how the PRPs worked together to alleviate the myriad symptoms for which they seem to be so effective. Ek dink die, die, die laaste deelkie gaan ek mee afsluit en dit is iets om sommer net een bykie um, aan te kou en volgende week gaan ek met julle gesels oor the history of colostrum and the transfer factors. Baie, baie belangrik dat een mens hierdie goed sal verstaan dat jy jou eie lichaam sal verstaan. Now some of the most astounding results I have witnessed have been for those with autoimmune diseases. While the literature on PRPs supports the use of colostrum for these diseases, I decided I had to prove its value for these diseases for myself. I've personally witnessed cases of people with autoimmune diseases like lupus, multiple sclerosis, Sjogren's disease, rheumatoid arthritis, and more who in many cases showed significant levels of improvement on multiple levels. Some enjoyed complete reversal of symptoms of fatigue and pain. About 25% of customers with autoimmune diseases whom I tracked did not experience any detectable change and they could attribute to the colostrum that they could attribute to the colostrum. For those who did respond, the loss of fatigue usually occurred as the first sign of the PRPs doing their job. This was usually quick, with a pronounced de decrease in as little as one day for many and within a week for most. The reversal of pain was more variable, but usually when it occurred, it became evident in three days to weeks. Some who had skin manifestations of their disease noticed changes within a week and some showed complete disappearance in one month. Nou hier, die van julle wat my verhaal ken sal weet dat ek binnen drie dae 'n ongelooflike pynverligting ervaar het van my autoimmuun siekte waarby ek vir baie baie jare gestruggel het en in so 'n mate dat ek nie meer wou leef nie, dit was te seer om te leef, ek kon niks meer doen nie. Ek het in die bed gelê en ek het gehoop ek gaan maar net dood. Later het was ek so siek, ek het ek het um, ek het was bang dat ek nie nie sal doodgaan nie. So ja, ek ken dit eerstehands. So die PRP's, die onnie tong spuit en natuurlijk wat um, New Image Health Science in een trilogy ook het, wat die maag gezond maak, wat die stamcelle en hands en release en natuurlijk wat onder die tong gespuit word, wat onmiddellik opgeneem word, um, is een goeie synergie van om die hele lichaam so vinnig as moendlik intact te kry, so dat die immuunsysteem en die stamcelle die werk kan doen. Nou ja, ek gaan jou groet met uh, een of, ek denk al gaan tyd, dus dalk nog vir twee nommerkies, maar ek wil hier met die fantastische Valentijnsdag hee, en as jou, liefie jou nie bederf nie, bederf maar vir hom of haar. Maak so met die klein speciale oud dingetjie dit hoef nie baie geld te kost nie, maak som net een ou, ou harkie, of wat ek al vanochtend gesien daar op Groot FM, op die televisie, eh, die, die, die um, chef daar, het sy die plaatkoekies recept gevat, het net so klein mykie dinner gemaakt, en sy het in een nonstick pan gesit, en sy het dit in een spuitbordelkie gesit, en harkies gemaakt, wat sy soms soos een, soos een, um, ehm, um, ehm, wat noem my mens dit, die uh, eh, fijn kant en so aan geweef het en, uh, eh, en dan sy van die solide haarkies ook gemaakt, dop hem net om en jy geet het vir jou liefie met een bykie, um, ehm, jy kan selfs een blommekie maak van die strawberries of sommer net een lekker stikkie vrug, maar strawberries is so half, half deel van die liefdesdag en um, dan gee jy dit bedien het met so een bykie lekker stroopies of iets op die kant sommer net om te sê, ek is lief vir jou so geniet jou dag, geniet jou aand as jy dan gaan uit eet, eet sommer van my pak vat ook en drink een ou glaasie. Ek groet vir jou tot morgen tussen 11 en 1 wanneer dit my lekker Joel program is. Nou ja, groet jy van my, Cathy Lau, cheerio vir nou. As ek maar een tuchter Sou ek dal kon beskryf Wat jy aan my toe En hoe ek oor jou voel In gewone taal Mag dit klink Asof ek ontdruif As ek probeer Hoop ek jy sal verstaan Wat ek bedoel Ek sal jou die vet door die hane op hoog graag Door die leeuw en die lam by mekaar gaan leeg Door as stilte oor die aarde kom En die wind nie langer waai Door as gras aan die hemel en groei Sal ek jou lief jy wat my in gedagtes kan wegvoer Na die maan en die stade wat hier my venster loop Jy is die warm van een kachelvuur Die sprank van vonkelwijn En die song wat die misplaag sochtens laat vertrouw nectar, mais c'est me soirs mamas is paie slik, maar oumas weet alles. Mama sê, ek is so sterk, slim en gezond, omdat ek elke ochtend my belasting drink. Sy sê, dit reguleer my immuunstelsel. Dit maak my lijfie sterk en gezond. En dan kan dit self beklaai tegen daar die nare bakterie en virusse. En Dit is superkos en bouwblokjes vir my brein. Net heerlijke kolostum elke ochend voor ontbijt op my nuchter magie hou die dokter en die nare marasijne weg. Dis inderdaad so jou slim kop. Kolostrum is moest daar die eerste mama melk wat jy ingekry het direct na jou geboorte. Dit gee die mens daar die perfecte wegspring in die lewe. Dit is ook hoekom dierenkolaster moet inkry binnen 48 uur na geboorte, anders vrek hulle. Mens en dierenkolaster benodig om gezond te word, gezond te bly en langer te leef. Kolaster is ook een natuurlijke volwassen stamceltherapie. Maar wat betekent stamcellen? Stamcelle is die slimcelle in ons lichaam, wat in enige cel kan verander en genees. Amper net so slim soos jy. So dan het ons ons allemaal kolostum nodig. Grootmense, kinders en dieren. Waar kry mense die kolostrip? By die koeie natuurlijk. New Image Health Science van New Zealand het het vir ons in die heerlijke ochendrankie beskikbaar gesteld. Contact gerust vir Karen Delport by Clever Companion op Facebook of skakel 079-574-2945. Afleverings tot voor jou deur. Onthou die naam Alpha Lipid Lifeline Colostrum van Nieuw-Zeeland, nou beskikbaar in Zuid-Afrika, Namibie, Botswana en Zambie. Skakel gerust en bestel sommer vandag nog jou Alpha Lipid Lifeline Colostrum vir jou en die hele gesin. Onthou 079-574-2945 Sien, ek sê mos, my oma weet alles, want sy drink ook elke ochend als hulle het lifeline kolos drink. Sy kan nie brein nie, ook nie nie kil nie, maar sy kan rap.